Sura 76. Ad-Dahr Vrijeme Medina 31 ajet Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا Mi smo za nevjernike okove i sinđire i oganj razbuktali i pripremili. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Oni su zavjet ispunjavali plašeći se dana čija će kob svuda prisutna biti. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu i siročetu i sužnju. Innama nut'imukum li wajhi Allahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo. Od vas ni priznanja, ni zahvalnosti ne tražimo. Innama كنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Mi se gospodara našeg bojimo, onog dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا I njih će Allah strahote toga dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا I džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz, ni žegu neće osjetiti. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا I blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih, قوارير من فضة قدروها تقديرا prozirnih od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا I njemu će iz čaše piće in birom začinjeno biti. عينا فيها تسمى سلسبيلا sa izvora u džennetu, koji će se salsebil zvati. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Služit će ih vječno mlada posluga. Da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano. Alijahum عاليهم sundusin hudrum wa واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا Na njima će biti odijela od tanke zelene svile i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra i da će im gospodar njihov da piju čisto piće. Inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. To vam je nagrada. Vaš trud je dostojan blagodarnosti. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا Od vremena do vremena mi objavljujemo Kur'an tebi. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Zato izdrži do odluke gospodara tvoga i ne slušaj ni griješnika ni nevjernika njihova. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا I spominji ime gospodara svoga ujutro i predvečer. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا I u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj i dugo ga noću hvali. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum jauman saqim. sakila. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče, dan tegobni koji ih čeka. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo. A ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima slični. Inna hazihi talkira Faman ša'a takhada ila rabbihi sabila Ovo je pouka. Ovo je pouka pa ko hoće držat će se puta koji gospodaru njegovu vodi. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Allah u istinu sve zna i mudar je. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما On, koga hoće uvodi u milost svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.